بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بنام خداوند بخشندگی مهربان الف لام را این کتابی است که آیات آن استحکام داده شده است یعنی معانی آن ثابت است و سپس تشریح گردیده است کتابی که از نزد خداوند با حکمت و آگاه نازل شده است الا تعبدوا الا الله لکم منه نبی و بشیر میگویند جز خدا چیز دیگری را عبادت نکنید بدون شک من از جانب او برای شما بین دهنده و بشارت دهنده ام وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى اجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير و این که از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به او رجوع کنید یعنی توبه نمایید تا شما را به وجه شایسته تا موعد معین بهرمند گرداند و به هر صاحب فضلی جزای فضیلتش را بدهد و اگر رو برگردانید پس بیگمان بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر به سوی خدا با گشت شما و او بر هر چیز تواناست الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور آگاه باشید هنگامی که آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینه هایشان را در هم قرار میدهند تا خود و سخنان خیش را از او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم پنهان دارند آگاه باشید آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود میپیچند و خیش را در آن پنهان میدارند خداوند از درون و بیرون آنها با خبر است چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه و من دابة في الأرض الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل هیچ در زمین نیست مگر این که روزی آن بر خداست و خداوند رهایشگاه همیشگی و رهایشگاه معقت آن را میداند همه اینها در کتاب روشن درج است هو الذی خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم احسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش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 كل شيء وكيل شاید از ابلاغ بعضی آیاتی را که به تو وحی می شود به تأخیر می و سینت از این جهت تنگ و ناراحت می شود که می چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشته همراه او نیامده ابلاغ کن و نگران و ناراحت مباش چرا که تو فقط بین دهنده و بیانگر اعلام خطرهای الهی هستی و خداوند نگهبان و ناظر بر همه چیز است ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم آیا میگویند قرآن را افترا کرده است بگو پس ده سوره افترا شده مانند این سوره ها بیاورید و هر کسی را که می توانید جز خدا برای کمک خود بخوانید اگر صادق هستید فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم درخواست شما را اجابت نکردند پس بدانید آنچه نازل شده به علم خدا نازل شده است و اینکه معبودی جز او نیست پس آیا شما مسلمان شدنی هستید من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینت آن باشند جزای اعمالشان را کاملا در این دنیا به ایشان میدهیم و ایشان در آن زیانمند ساخته نمیشوند أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل كانوا ولی آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای نیل به مقاصد مادی و برای غیر خدا انجام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 لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اینها خدا را در زمین عاجز ساختن نمیتوانند یعنی از مجازات اعمال خیش فرار کردن نمیتوانند و برایشان جز خدا کارساز و پشتیبانی نیست عذاب برایشان دو چند می شود ایشان توانایی شنیدن حق را نداشتند و آن را دیدن نمی أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ایشانند که خود را گیانمند ساختند و آنچه را ایشان افترا کردند از ایشان گم شد یعنی آنها را در خلا گذاشت لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم اینها در آخرة از همه زیانکارترند إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب أصحاب الجنة أولئك فيها بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنی کردند همیشانند اهل بهشت جاودانه در آنجا می باشند مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون مثال این دو گروه درست همانند کور و کر در برابر بینا و شنواست او یا اینها در مقال با دیگر مساوی اند آیا پند نمیپذیرید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إني لكم نذير مبين بیگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم که به آنها گفت من برای شما بین دهنده آشکارم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم بر اینکه جز خدا چیز دیگر را نپرستید بیگمان من و شما از عذاب روز دردناک میترسم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اشراف کافر قومش در پاسخ گفتند ما تو را جز بشری همچون خودمان نمیبینیم و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروه ارازل ساده نو نمییابیم و فضیلتی برای شما نسبت به خود مشاهده نمی کنیم بلکه شما را دروغگو تصور می قال قوم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من داده باشد که بر شما مخفی مانده آیا با هم رسالت مرا انکار می آیا من می توانم شما را به پذیرش این بینه مجبور سازم با اینکه شما آمادگی ندارید و یا قوم لا اسألكم علیه مالا أجري إلا على الله وما من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی طلبم اجر من تنها بر الله و من آنها را که ایمان آورده اند به خاطر شما از خود ترد نمی کنم چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد ولی شما را قوم جاهلی می بینم یا قوم من ينصرني من الله افلا تذکرون ای قوم چه کسی مرا در برابر مجازات خدا یاری میدهد اگر آنها را ترک کنم یا اندیشه میکنید ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن من هرگز به شما نمیگویم خزاین الهی نزد من است و نمیگویم غیب میدانم و نمیگویم من فرشتهام و نیز نمیگویم آنها که در نظر شما خواب میآیند خداوند خیلی به آنها نخواهد داد خدا از دل آنها آگاه تر است من اگر با این حال آنها را برانم در این صورت از ستمکارم خواهم بود قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين گفتند اینو نوح با ما جر بحث کردی و زیاد سخن گفتی بس اکنون اگر راست میگویی آنچه را به ما وعده میدهی از عذاب الهی بیاور قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین نوح گفت اگر خدا اراده کند خواهد آورد و شما قدرت فرار نخواهید داشت ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرويكم هو ربكم وإليه ترجعون اما چه سود که هرگاه خدا بخواهد شما را به خاطر گناهانتان گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم اندرز من فایده به حالتان نخواهد داشت او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت خواهید نمود ام یقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون آیا میگویند آن را افترا کرده است بگو اگر من آن را افترا کرده ام پس گناه من بر من است و من از گناهی که کرده اید مبرایم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بنوه وحی شد که هرگز کسی از قوم تو ایمان نمی آورد مگر آنانی که تا اکنون ایمان اند پس به سبب آنچه می کنند اندوهگین مباش واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون و کشتی را زیر نظر ما و مطابق به وحش ما بساز و بعد از این در مورد ستمگاران با من سخن مگو یعنی شفاعتشان را مکن بیگمان ایشان غرق شدنی هستند ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او میگذشتند او را مسخره میکردند ولی نوح گفت اگر ما را مسخره میکنید ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل این بحث همچنان ادامه یافت تا فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت و نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات نر و ماده یک زوج در آن کشتی حمل کن همچنین خاندانت را مگر آنها که قبلا و عده حلاک آنان داده شده و همچنین مؤمنان را اما جز عده کمی به او ایمان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 کوه پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند گفت امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند در این هنگام موجی در میان آن دو حایل شد و او در سمره غرق شدگان قرار گرفت و یا الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين با گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خودداری کن و آب فرو نشست و کار پایان یافت و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت و در این هنگام گفته شد دور باد قوم ستمگر ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا پسر من از خاندان من است و وعده تو در مورد نجات خاندانم حق است و تو از همه حاکم کنندگان برتری قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين خداوند گفت اینو بدون شک او از اهل تو نیست زیرا او دارای عمل ناشایسته است پس چیزی که به آن علمی نداری از من مپرس واقعا که من تو را پند میدهم تا مبادا از جاهلان باشی قال رب اینی اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین نوح گفت پروردگار من من بیگمان به تو پناه میبرم از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم و اگر مرا نیامرسی و بر من رحمت نفرماگی بیگمان از زیانکاران میباشم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم از جانب خدا گفته شد اینو با سلامتی و برکتهایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های همراه تو شده است از کشتی فرود آیی و امتهای نیز که بزودی ایشان را برای یک دوره محدود بهرمند میگردانیم سپس از جانب ما به ایشان عذاب دردناک میرسد تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اینها از خبرهای غیب است که به تو ای پیامبر وحی میکنیم نه تو و نه قوم تو اینها را قبل از این نمیدانستید بنابراین صبر و استقامت کن که عاقبت از آن پرهیزگاران است و عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم و به آنها گفت ای قوم من الله را پرستش کنید که معبود جز او برای شما نیست شما فقط تهمت میزنید یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا على الذي فطرنی افلا تعقلون ای قوم من من از شما پاداشی نمی طلبم پاداش من فقط بر کسی است که مرا آفریده آیا نمیفهمید ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی او بازگردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیافزاید و روی از حق بر نتابید و گناه نکنید قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنین گفتند ای هود تو دلیل برای ما نیاورده ای و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما اصلا به تو ایمان آوریم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما فقط در برای تو میگوییم بعضی از خدایان ما به تو زیان رساندند و عقلت را ربودند نوح گفت من خدا را به شهادت می طلبم شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون از آنچه غیر او میپرستید حال که چنین است همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید اینی توکلت على الله و ربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. چرا که من توکل بر الله که پروردگار من و شماست کرده هیچ جنبنده نیست مگر این که او بر وی تسلط دارد اما سلطه توأم با عدالت چرا که پروردگار من بر سرات مستقیم است فإن تولو فقد ابلغتكم ما ارسلت به إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفیظ و اگر روی برگردانید من رسالتی را که معمور بودم به شما رساندم و خداوند گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید پروردگار من حافظ و نگهبان هر چیز است ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غليظ و هنگامی که فرمان ما فرا رسید هود و آنها را که با او ایمان آورده بودند بر رحمت خود نجات بخشیدیم و از عذاب شدید آنها را رها ساختیم تلک عاد جحدوا بآیات ربهم رسوله رسله واتبعوا واتبعوا امر كل جبار عنید و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و رسولان او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بدن بعد آنها در إن جهن لعنت و من ننجين ماند و از قیامت گفته می شود بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کف ورزیدند دور باد عاد قوم هود از رحمت خدا و خیر و سعادت الى تمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب و به سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من الله را پرستش کنید که معبود جز او برای شما نیست اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذار نمود از او آمرزش بطلبید سپس به سوی او باز گردید که پروردگارم به بندگان خود نستیک و اجابت کننده تقاضاهای آنهاست قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما ما تدعونا الیه مریب گفتند ای صالح تو پیش از این موجه امید ما بودی آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان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 ناقه خداوند است که برای شما دلیل و نشانه است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود و هیچ گونه آزاری به آن نرسانید که به زودی عذاب خدا شما را فرو خواهد گرفت فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب اما آنها آن را از پای درآوردند و او به آنها گفت مهلت شما تمام شده سه روز در خانه هایتان متمتع گردید و بعد از آن عذاب الهی فرا خواهد رسید این وعده است که دروغ نخواهد بود فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ربك هو العزیز هنگامی که فرمان ما فرا رسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود از آن عذاب و از رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین و آنها را که ستم کرده بودند سیحه آسمانی فرو گرفت و در خانه هایشان روی افتادند و مردند که لم یغنو فیها الا إن ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود آنچنان که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند بدانید قوم سمود پروردگارشان را انکار کردند دور باد قوم سمود از رحمت پروردگار ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند سلام ابراهیم گفت سلام و طول نکشید که گوساله بریانی برای آنها آورد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط اما هنگامی که دید دست آنها به آن نمی رسد و از آن نمی خورند آنها را زشت شمرد و در دل احساس ترس نمود اما به سودی به او گفتند نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب و همسرش ایستاده بود خندید او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب داده قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجیب گفت ای وای بر من آیا من فرزند میآورم در حالی که پیر زنم و این شوهرم پیر مردی است این راستی چیز عجیبی است قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد گفتند از فرمان خدا تعجب میکنی این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است چرا که او حمید و مجید است فلما ذهب عن ابراهیم الرو وجاءته البشرا یجادلنا فی قوم لوط هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت به او رسید با ما درباره قوم لوط مجادله میکرد إن إبراهيم لحليم أواه منيب چرا که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده به سوی خدا بود یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ای ابراهیم از این کار صرف نظر کن که فرمان پروردگارت فرا رسیده و عذاب الهی به طور قطع به سراغ آنها میآید و برگشت ندارد ولما جا رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخفوا الحزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد و قومش به سرعت به سراغ او آمدند و قبلا کارهای بد انجام میدادند گفت ای قوم من اینها دختران منند برای شما پاکیزه ترند با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنی صرف نظر نمایید از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا مسافید آیا در میان شما یک مرد رشید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 گفتند ای لوط ما رسولان پروردگاه تویی آنها هرگز رسی به تو پیدا نخواهند کرد در دل شب با خانواده از این شهر حرکت کن و هیچ کس از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسر تو که او هم با همان بلایی که آنها گرفتار می شوند گرفتار خواهد شد موعد آنها صبح است آگیا صبح نزدیک نیست فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من منبود هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و باران از سنگ گلهای متحجر متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید سنگهایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمکاران دور نیست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 ضعیف میابیم و اگر به خاطر احترام قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار میکردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط گفت ای قوم يا قبیله کوچک من نزد شما از خداوند عزيزتر است در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته اید پروردگارم به آنچه انجام میدهید احاطه دارد و آگاه یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب يُخْزِيهِ ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقیب ای قوم هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید من هم کار خود را خواهم کرد و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خواه کننده به سراغ او آگد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 فرستادیم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید و سوی فرعون و اطرافیانش اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند در حالی که فرمان فرعون موجه رشد و نجات نبود يقزم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود او در پیشا پیش قومش روز قیامت خواهد بود و آنها را وارد آتش می کند و چه بد است که آتش آبگاه انسان باشد وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود آنها در این جهان و روز قیامت از رحمت خدا دور خواهند بود و چه بد عطای به آنها داده می شود ذلك من انبار القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد این از خبرهای شهرها و آبادی هاست که ما برای تو بازگو می کنیم که بعضی هنوز برپا هستند و بعضی درو شدهاند و از میان رفتهاند وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غیر تتبیل ما به آنها ستم نکردیم بلکه آنها خودشان برخیشتن ستم روا داشتند و هنگامی که فرمان مجازات الهی فرا رسید خدایانی را که غیر از الله میخواندند آنها را یاوی نکردند و جز هلاکت بر آنها نیفزودند وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید و این چنین است مجازات پروردگار تو هنگامی که شهرها و آبادیهای سالم را مجازات می کند آری مجازات او دردناک و شدید است إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود در این نشانه ایست برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد و من روزی است که مردم در آن جمع می شوند و روزی که همه آن را مشاهده می کنند وما نؤخره إلا لأجل معدود و ما آن را جز تا زمان محدود به تأخیر اندازیم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقی و سعید آن روز که قیامت فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن کوید گروهی از آنها شقاوتمندند و گروهی سعادتمند فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اما آنها که شقاوتمند شدند در آتشند در آنجا برایشان فریاد شدید و ناله زار است خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد جاودانه در آن خواهند ماند تا آسمان ها و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد که پروردگارت هر چرا اراده کند انجام میدهد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود اما أرهاك که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود مادامی که آسمان ها و زمین برپاست مگر آنچه از بخواهد بخششی قد نشدنی فلا تکو في مریت مما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا وفوهم نصيبهم غير منقوص شك و تردید در معبودهایی که آنها میپرستند به خود را مده آنها همان گونه این معبودها را پرستش میکنند که پدرانشان قبلا میپرستیدند و ما نصیب آنها را بی کم و کاف خواهیم داد ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مُرِيبٍ ما کتاب آسمانی به موسی دادیم سپس در آن اختلاف کردند و اگر فرمان قبلی خدا در زمینه آزمایش و اتمام حجت بر آنها نبود در میان آنها داوری میشد و آنها هنوز در شکند شک آمیخته با سوء زن و بدبینی وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ و پروردگار تو اعمال هر یک را بی کم و کاس خواهد داد او با آنچه عمل میکنند آگاه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير بنابراین همان گونه که فرمان ای استقامت کن همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمدند و تغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام میدهید میبینند ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می شود آتش شما را فرو گیرد و در آن حال جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهید داشت و یاری نمی شوید و اقم الصلاة این نهار و زلفا من اللیل إن الحسنات يذهبن السیئات ذلك ذكرى للذاكرين نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار چرا که حسنات سیعات و آثار آنها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 حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين و اگر پروردگارت میخواست همه مردم را امت واحده یعنی بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد ولی آنها همواره مختلفند إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين مگر آنچه پروردگارت رحم کند و برای همین آنها را آفرید و فرمان پروردگارت قطعی است که جهنم را از سرکشان و تاغیان جن و انس پر خواهم کرد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنین ما از هر یک از سرگذشت های انبیا را برای تو بازگو کردیم تا قلبت آرام و اراده از قوی گردد و در این اخبار و سرگذشت ها حق و موعظه و تذکر برای مؤمنان آمده است وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون و به آنها که ایمان نمی آورند بگو هرچی در قدرت دارید انجام دهید ما هم انجام می دهید وانتظروا إنا منتظرون انتظار بکشی ما هم منتظری ولله غیب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون و برای خداست غیب و اسرار نهان آسمان ها و زمین و همه کارها به او باز می کردند. او را پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگارت غافل از کارهایی که می کنید